Pichhakaj capítulo. Iñikunapaj kunamanta. Kunanñatagmi rima payamuni hamkuna ukupi kaj NYUJAPAS KANE JESUCRISTO Jesucristupa kuna rikuq ancianum. Chaymi ñuqapas paykunawan kusqa yaykusaq rikurimuq achkiyman. DIOS PA Diospa KUNATAYA chiychik. dios Dios Diospa munasqanman hinaya. Amaya obligas inachu nita Yamkaichikha tuko y hui ya. Amaya Michichikha, munaychakuq hinachu aswanga KAICHIK CHAINAPI Chaynapi KUNAPA kamachiqnin hamuptin chaskinkichik kichik mana premiota premiota. y hamkunapas kasukuichik. Kasukuichi, Yapallaykichik ya NAKUICHIK OMILYAKUSPA Biblia mning. Dios Diosqa hatun con trampim kachkan, Dios favorisinmi humildikunatajá. ya o ya humillakuychik, tiempo chayamuptin hatun chasunaykichikpaq. Tukuy afainikichikta Diosman huychik, paimi hamkunamanta Listulayarik Listullayarik chaychik. Inimiguykichik diabloja hinam, leonhinam, pi porichkan. pitapas porunampa. Paipa kontrampiaja haina sayaychik inyini kichikpi. Yachasqay kichikpi hinaspa kaipachapi... pachapi, iñiq masikichikunapas, chaynallatapunim ñakarichkanku. Pisi tiempullapas chaykunata que kikin Dios kichik, mana uchayuqta, jajaina sayaqta, kalpayuqta hinaspa mapi Tukuy imapi dios Diosmi, Kristuntakama hayaykuwanchik wiña wiñaypaq Dios herenciata Dios taya atiniyoq kasqanrayku alabason wiña Amén. Kartapa manta. Confianza wawqinchik silvanopa Kalpanchamos paimi Dios pacheja favor manta manta willamuykichik, Chaypijaja hina ikichikpa. Babilonia kaham kuna hina Diospa akllashqankunam saludaykamusunkichik. Saludaykamusunkichiktaqmi inichisqay Marcospas. Llapallaykichikya rimaykanakuychik kuyanakuywan abrazanakuykuspa. Cristupi llapallan iñiqkunaqa hawkallaya kawsakuychik.